shine Allah ta'ala yake ga mana izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absar wa balagatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tabtuliya al mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin zama ya hada wato ainihin mutane waɗanda za su je su kewaya su ga wato irin shirin da ake yi a ƙarshe dai duk dai aka gano annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa waɗannan mutane dai duk sun tattara ina su ina su sun yi gaba to da jin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya saukar da aya yace ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ukum min fawqikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim riha ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam wa kana Allahu bima ta'maluna basira cikin aya ta tara cikin suratul ahzab Allah ta'ala ya ga mu'minai wannan ni'ima da ya musu da wannan alheri wato ainihin da ya same su na wato ainihin guduwan wannan rinduna mai ƙarfi daga nan ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yanzu mu za mu dinga yaƙar su ba za su ƙara zuwa su yaƙe mu ba haka kuma ya faru tun daga wannan yaƙi na Ahzab kafirai ba su taɓa kuma farkin su kawo Madina hari wa ba sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bin su inda suke wato ainihin saboda a lokacin an riga an karya mafi ƙarfin rundunar da aka taɓa haɗowa da niyan a zo a ruguza Madina kuma Allah ya firgita ta ya razana ta ya tsorata ta to ana gamawa da waɗannan sai kuma Banu Quraiza waɗanda suka warware alƙawari bayan wannan cin amana nasu mala'ika Jibril ya zo isa manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wato wanke jikinsa yana wanke kansa a gidan ummu salama sai ce masa ai yaki yana nan danyi dan haka kai shiri ka tafi wajen banu qurayza waɗanda suka ci amanar ka. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi kira cewa dukkan musulmi su fito kuma kada su kuskura su sallar la'asar sai a cikin banu qurayza daga kafin ka ce me wato nan da nan sama da mutum dubu uku suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi damara aka yi shiri aka kama hanya aka tafi wato ainihin domin haɗuwa da Banu Qurayza haka ji aka tsare katangun birnin ko garin ko bangaren da Banu Qurayza suke har aka yi kwana uku wato ainihin ba shiga ba fita jin wannan banu kureza suna cikin katanga ba shiga ba fita kuma sun tanadi kayan abinci mai yawa da ruwa da muggan makamai amma sun kasa fitowa to sai aka ba su wato abubuwa ɗayan uku ko shugabansu wanda ake kira Ka'ab bin Asad ya ba su abubuwa uku yace gaskiya ba za mu ci gaba da zama a cikin gurin nan ba dole mu ɗayan uku ko mu musulunta tunda abinda muka yi na shin amana za a iya yafe mana mu musulunta ko ko mu kama yaƙi wato ba ji ba gani ko mu mutu ko mu mare ko kuma mu sulale mu gudu a kama na kamawa a kashe na kashewa shi yana ga wannan shine ɗayan ukun abin da za su yi zauna an kewaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka da suka ce to su dai gaskiya ba za su ɗaya daga cikin ukun nan ba amma za su nemi sulhu to shine suka nemi sulhun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura musu wani sahabi da ake kiransa Abu Lubaba to suka tattauna da wannan sahabi shi wannan sahabi Abu Lubaba kasancewarsa abokin hulɗar su ne tun a zamanin jahiliya kuma da musulunci ya zo ma wasu hulɗoɗi na kasuwanci wanda ba a hana tsakanin musulmi da kafiri ba sun ci gaba da yi haka sai suka ce ya Abu Lubaba me kake ganin zamu yi mu sauka akan hukuncin Allah da Annabi ko ku ya zamu yi in ko mun sauka akan hukuncin Allah da Annabi wani hukunci kake ganin za a yi mana sai musu nuni zuwa ga wuya wato hukuncin cin amana shine hukuncin kisa to bayan yayi musu nuni din sai ya ga cewa ai bai kamata kuma ya bayyana asirin abin da zai faru ba so da haka sai ya ga cewa kamar ya sabawa Allah ya sabawa ka'idar dan sako wanda bai kamata ya ƙara ko ya rage akan abin da aka aika shi ba ko bai kamata i ci wato mutum albasa da bakinsa ba tare da ya sa shi ba ganin wani abu da yayi ya tafi ya je daura kansa a cikin masallaci yace ba zai kwance ba har sai annabi ya zo ya kwance shi kuma sai Allah ya masa afwa a bisa wannan abu da yayi na rashin kirki wato na fadar sirrin abin da ya faru tsakanin wato ainihin abin da za a yi musu Yahuda suka ce ba su yarda da hukuncin Allah da annabi ba inda sun gane hukuncin Allah da annabi akan maciyin amana irin wannan cin amana da zai kai ga salwantar gwamnati gabaki ɗaya? to hukuncin kisa ne saka suka ce su yadda a musu hukuncin Allah da na annabi ba sai dai a nemi ɗaya daga cikin abokan su ya musu hukunci aka ce wa suke so suka ce Sa'ad bin Mu'az kasancewa Sa'ad bin Mu'az yana cikin mutane wato ainihin da suke da alaka da su domin ainihin wato lokacin kafin zuwa musulunci a zamanin jahiliya duk wata hulɗar su tare suke yi shi kuma Sa'ad bin Mu'az shine shugaban kabilan Aus su kuma Aus ɗin nan ne? wato mutanen Madina da Khazraj kuma akwai alaka mai kyau da kasuwanci ma bayan zuwa musuluncin ta ci gaba tsakaninsu to suka ce wannan za a yi musu shi kuma shine muka yi bayani cewa cikin harbebeniya da aka dinga yi akan bakin gwalalo an harbe shi har an tsinka masa jijiyar dantsi jini yana zuba annabi sallallahu alaihi wasallam sa ana jinyarsa da jin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a dauko shi aka je ba zai ma iya tafiya ba aka dauko shi akan jaki aka doro shi ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku tashi ku tari shugaban ku yake gawa wato mutanen Madina su taro shugaban su suka tashi suka taro shi Haka zo aka sauke shi aka ce to ga mutanen nan sun ce hukuncin ka suke so ba na Allah da annabi ba kuma sun yarda duk abin da ka yanke a kansu ya yanku ya juya ya ce to kun yarda da duk abin da zan yanke suka ce eh ya kalli kabila sai yace kuma kun yarda suka ce eh yace bangaren musulunci ma an yarda da abin da zan yanke aka ce an yarda tunda ai hukunci ne suka ce kai zaka yi saboda haka sai yace to cin amanar da suka yi suka jefa mu cikin halin yaki kuma suka ci amanar mu nayi hukunci da hukuncin kisa a kansu gabaki ɗayan su banda mata da yara kamar da ar-rahiq al-maktum da asiratul nabawiyya as-sahiha da sauran tafai na sira duka da tafsirai duk sun yi bayanin wannan abu yadda ya faru saboda haka wato ainihin aka kashe waɗanda za a kashe waɗanda za su musulunta suka musulunta aka kuma ainihin wato wato tarwatsa wannan birni nasu wanda daga nan ne Madina ta samu lafiya daga ainihin wato makircin Yahudawa an ga ƙarshen Banu ƙuraiza wanda su ne waɗannan cin amanar da suka yi da abin da ya biyo baya sannan an ga ƙarshen Banu Nadir wanda su ma cin amanar da suka yi da niyan kashe annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya biyo baya na fatattakarsu, su sannan an ji kuma cin amana da ainihin banu kainuka suka yi wanda suka nemi su tsiraita wata musulma mai hijabi a cikin kasuwa wanda su ma abu ya biyo baya ta kai ga fatattakarsu. su kenan yahuda nan uku guda biyu an fatattake sun tarwatse daga madina sakamakon cin amana da suka yi sannan kuma ɗaya daga cikin su wato an an kashe su saboda cin amana da suka yi wanda su ma sun yarda cewa duk littafin Allah da ya saukar daga sama hukuncin da ake ma wanda ainihin wato ya wato jefa rayuwar al'umma baki ɗaya cikin hatsari kenan bayan ƙare wannan abu na Banu ƙuraiza, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa runduna ƙarƙashin Abdullah bin Atik zuwa ga wani mutum wanda yake shahararren wato macuci ne masharranci ana kiransa Abdullahi bin Abdullahi bin Rafi kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito kisar kuma a cikin wato asiratun nabawiya na Imam Zahabi al-Imam Zahabi yayi bayani a kai wato na zuwa aka je aka kashe shi kamar yadda aka ka abin Ashraf wanda doguwan kissa ce domin lokacin da suka tafi sun shirya dabara su biyar aka aka tura je su kashe wannan makiyin Allah wanda yake bada kuɗinsa sa yake kuma yaɗa wato ɓatanci ga musulunci da musulmi da kuma ƙoƙarin shiryawa gwamnatin musulunci wani wato bore da tawaye daga cikin gida ta hanyar bawa mutane masu raunin imani da munafukai kuɗi da taimako na su tayar da da fitina don a ce babu zaman lafiya a inda ake musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa waɗannan sahabbai biyar suka je suka shirya dabara shi Abdullahi bin Atiq ya samu ya shiga gidansa har ya kai ga ɗakinsa, ya wato ainihin kashe shi garin durowa ta taga kafarsa ta kare ya ɗauro kafar haka kafin su zo Madina ta yi sintincin yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kafar sai kafar ta dawo yadda take wannan ma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wato abin da ya biyo bayan waɗancan mutane sai bataliyar Muhammad bin Maslama waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayar da su 20 ga watan Muharram shekara ta shiga bayan hijira zuwa yankin Najd waɗanda suka kamo su Mamatu bin Affal al-Hanafi wanda aka daure shi tun a cikin masallaci shine shugaban kabilar Banu Hanifa shi wannan mutum Musailamatul Kazzab ne ya dauko shi sojan haya saboda sa wajen yaki domin ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma sahabbai suka kama shi haka zo aka daure shi a jikin masallaci wanda yana ga za a kashe shi duk sanda annabi zai wuce ce ya sumama, mama sai ya ce labbaika ya rasulullah in ka kashe ni ka kashe ni rai in ka sake ni ka cancanci yabo in kuma kana neman fansa ba ka kuɗi in fashi kaina haka dai bashi anan har kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya a sake shi aka sake shi dan shi ya riga ya tabbatar cewa kashe shi za a yi domin an kama shi da cin amana da haɗa kai da wanda ya da'awar annabta ƙarya domin a zo a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi an kama shi annabi ya ce a sake shi an masa afwa bayan an sake shi wato ainihin ya shiga addinin musulunci ya musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya je ya wanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya je ya wanka ya kuma ainihin wato a ce ya je ya aski kuma ya shiga addinin musulunci ya shiga wadayan addini kamar da a cikin asiratul halbiya da kuma arhiqul maktum da siratul nabawiyya asiya sahiha sai kuma wato waɗanda suka kashe sahabbai guda goma nan wanda aka yi gazo na tubani la hayat a cikin watan Jumadal Ula shekara ta shida wato mayaka ɗari biyu suka bar Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su aka tafi ya bar shugabanci a hannun Abdullah bin Umar na sallah amma da aka je aka tara waɗannan sun gudu wato sun ji labari da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ranta a nakare da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ba tare da an yi wannan yaƙi ba ya da suka biyo baya kamar bataliyar Muhammadu da Masalama wanda aka tura shi zuwa guri da ake kira Zilqassa a cikin Bani Sa'alaba a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta shida bayan hijira da rinduna ta mutum ɗari kuma waɗannan suka gudu sai kuma bataliyar da aka tura na Okasha, bin Mihsan zuwa wani guri da ake kira Gumri da karkashin jagorancin sa da sahabbai arba'in. sai kuma bataliya ta Ubaid Ubaidat Abi bin Jarrah wanda aka tura su can ƙasa ɗin a watan rabi'ul awal waɗanda wasu kashe sahabbai goma suna bacci a gurin ko sahabbai ɗari a watan wayan. da haka aka tura musu wannan rinjina domin ta je su ɗaukansa a watan rabi'ul akhir wato shekara ta shida bayan hijira sai ko bataliyar zaidu bin harisa wanda aka tura shi zuwa wani guri da ake kira jamu a cikin rabiul akhir shi ma shekara ta shida bayan hijira sai ko bataliyar zaidu bin harisa ta biyu wanda aka tura shi zuwa wani guri da ake kira east a cikin Jumadal Ula shekara ta shida bayan hijira sai bataliyar Zaidun dai da aka tura shi zuwa wani guri da ake kira Faraf a cikin Jumadal Akhir shi ma wato karkashin sahabbai ɗari da saba'in wato ainihin karkashin jagorancin su suka je suka yaki sai kuma bataliyar Zaidun dai da aka tura shi zuwa wani guri da ake kira Wadul Qura a cikin watan Rajab da sahabbai goma sha biyu suka je suka yaki sai kuma Sariyatul Khabt wato wata bataliya ce ta mutum ɗari uku su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su domin wato su je su wato ainihin kawar da wani barazana da aka ji wasu kabilu suna yi sai kuma gazwatu banil mustaliq ko gazwatul muraisi sunan wani tafki ne ake kiransa muraisi a cikin watan sha'aban shekara ta shida bayan hijira labari ya iso wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa shugabansu yana shirin yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara ƴan ƙananan kabilu da suke gefen inda suke sun zo wannan guri wanda ake kiransa a wato abin nan annabi ya tura ma wani sahabi da ake kiransa wato Buraida bin Hasib al-Aslami shi wannan mutum mai suna Al-Haris bin Abi Dirar wanda shine wato ya jagoranci wacce runduna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa Buraida bin Hasib al-Aslami manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan ya tura masa wancan daga baya fita da kansa zuwa wajen wannan yaƙi ya ba da tutar na a hannun sayyidina abubakar kuma sa'ad bin ufada aka ba shi tsaron madina sannan kamar yadda zadul ma'ari ya bayani da suka ji labari cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan tafe suka tarwatse cikin duwatsu wato aka ji aka tayar sun bar iyalansu sun gudu sun bar dabbobinsu sun da aka kamo fursunonin yaƙi daga cikinsu akwai juwairiya bintul haris shi alharis ɗin shine shugaban kabilar da haka ya gudu ya bar har da yarsa a gurin da aka zo cikin kasan fursunoni ta fada cikin hannun Sabitu bin Qais manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fanshe ta ya 'yantata kuma ya aure ta ganin haka ya sa musulmi duk suka saki fursunonin da suke hannun su ganin cewa yanzu sun zama surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani wata dabara ce da iya siyasa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yana so a sake su amma sai ya aure ɗaya daga cikin su ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri yar shugaban waɗannan kafirai wanda ubanta ya gudu sai kawai duk musulmi sai suka saki fursunonin da suke hannunsu su kuma da jin an sake su duk gaba ɗaya sai suka shiga addinin musulunci kaga wannan wata dabara ce ta siyasa da iya gudanar da mutane wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kware a kai wanda kuma wannan shi ake so shugaba da ya zama cewa ya san yadda zai gudanar da al'umma da yadda zai tafiyar da su ba tare da an samu wata matsala ta wato ainihin rashin fahimta ba kuma wannan dabaru ne wanda ake koya mutane na zaman yau da gobe da kuma yadda ake da'awa da yadda ake wa'azi da yadda ake karantar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana bambanta mutanen ƙauye da mutanen birni yana bambanta wayayyu da waɗanda ba su waye ba yana bambanta masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi yana kuma kula da yanayin maganar mutum da inda ya fito da irin yanayin tarbiyyarsa ko rashin tarbiyya wani zai zo a yi masa wa'azi ta hanyar hikima wani ta hanyar kyauta wani ta hanyar nuna masa wani hali na kwarai wani a yi haƙuri da jafa'insa har ya fahimta kamar wanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zan maka tambaya amma zan tsananta duk tambayar da ne maka sai na rantsar da kai kafin na karɓi amsa daga gurinka wani mutum ya zo ya ce mana kai ka aiko shi ka rantse da Allah kai an Allah ne ya aiko ka har ka aiko wani zuwa gare mu manzo Allah ya ce Allah ne ya aiko ni to ya ce mu sallah ka rantse da Allah Allah ne ce mu sallah annabi ya ce na rantse Allah ne ce ku sallah ya ce mu yi zakka ka rantse da Allah Allah ne ce mu yi zakka annabi ya ce na rantse da Allah Allah ne ce ku yi zakka to ya ce mana kaza ka rantse da Allah haji ya gaba tambayoyin sa yake to ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba akan abin da aka gaya mana ya kama zakumin sa ya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin nan ya rabota in yayi gaskiya wani kuma ya zo ya tsallara fatsari a cikin masallaci sahabbai suka yi kansa annabi ya ce ku tsale shi Da ya gama fitsarinsa tsaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba a gurin ya zo kuma ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sallama annabi ya ce masa nan masallaci ne ba a fitsari a ciki wajen sallah ne da karatun alkur'ani ya ce to na gode na ji daɗi Allah ya mun gafara ya maka gafara sauran mutane kai musu gafara ya sake wani jafa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun mushi ya kalle shi ya ce ai rahaman Allah tana da faɗi za ta yarwace ni za ta yarwace ka kuma za ta yarwace sauran mutane kun ga annan dabara ce ka karantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari an afka masa da duka to da za a samu matsaloli guda hudu matsala ta farko an amma duka ya koma garin su zai je ya ce wa mutane kasa shiga musulunci duka ake matsala ta biyu an bi shi da gudu zai fi ƙari biya ɓata jikinsa na matsala ta hudu ta uku wato ainihin zai me yakon ya ɓata guri ɗaya yanzu duk zai ɓaɓɓata gurare da yawa wato a cikin masallaci matsala ta hudu kuma wato ainihin an riga an hana shi shi kuma samun rahamar da ya zo nema ta addinin musulunci saboda wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haƙuri da shi har Allah subhanahu wataala ya sa wato ya fahimta to wani kuma zuwa ya zai wa annabi ta'addanci ya zara takobi ya ce wa zai hana in kashe ka annabi sallallahu alaihi sallama, ya ce Allah takobin ta fada hannunsa annabi ya dauka ce kai kuma zai hana in kashe ka ce ka zama fiyayyen mai riko Allah ya ce na yace ma ka shiga musulunci yace ba zan shiga musulunci ba amma ni alƙawari ba zan yaƙe ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi bayan ya je garin su ya ce ya jama'a mai san tsira ya je shiga addinin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana mutane afwa haka nan wani kuma kyauta aka yi man na raƙumi ɗari aka ƙara ma ɗari aka ƙara ma ɗari da ya ji daɗi ya shiga addinin musulunci har wato ainihin yana cewa da ba wanda yake ki a duniya kamar annabi amma saboda kyauta da alheri da ganin halaye na kirki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya musulunta wani zuwa yake a dora mar dukiya kan rakumi dukiyar nan ba ta kowa bace annabi sallallahu alaihi wasallama har ya ja kwalaye wa annabi sallallahu alaihi wasallama shati da da da, bargo a wuyansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya murmushi yace wa sahabbai ku dora masa aka dora masa zai tafi yace to ka faɗi mummunan magana in na kyale ka sahabbai za su kashe ka ka bari sai sun dawo ka zo ka maimaita yabo a gaban su dan ka kora abin da ke cikin zuciyarsu da aka tare zo yace ya gode Allah saka da alheri abin da aka yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na kyale ku kun kashe shi wuta zai tafi amma yanzu da aka kyale shi ne masa aka yi bayani yanzu Allah ya ceto shi yace misalin raƙumi ne ya tsinke ya fita da gudu in mutum yace ku bi ku kamo shi to abin da zai faru sai a ƙara ma gudu ba zai tsaya ba amma aka kyale shi da mishi a hankali a hankali da dabara da hikima sai ya dawo da abinsa to nan za mu tsaya a ƙarshen wannan kisa ta yakin eh, muraisi'i kuma za mu ɗora a gaba insha Allahu a madadin mai ɗaukar mana shiri malama Hassana Salisu da kuma ainihin shugaban shirin Umar Sa'idu Tudun Wada ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa da nake gabatarwa na tsara nake gabatarwa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh